บุ๊กทูห้าสิบสามทรีอินไฟฟ์ตักร้านค้าวิงเกิลส์เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬา Ons zoek 'n sportwinkel. เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อ u n s s u k e slaghuis. เรากำลังมองหาร้านขายยา u n s s u k e a p t i e k เราต้องการซื้อลูกฟุตบอล u n s wil e e s o c k e r b a l l koop. เราต้องการซื้อซาลามี่ Ons wil salami koop. เราต้องการซื้อยา Ons wil medisyne koop. เรากำลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬาเพื่อจะซื้อลูกฟุตบอล Ons soek e e 'n sportwinkel om e e 'n sokkerbal te koop. เรากำลังมองหาร้านขายเนื้อเพื่อจะซื้อซาลามี่ Ons soek 'n slaghuis om salami te koop. เรากำลังมองหาร้านขายยาเพื่อจะซื้อยา Ons soek 'n apteek om medisyne te koop. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับ Ons soek 'n juwelier. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพ Ons soek 'n fotowinkel. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวาน Ons soek 'n banketbakker. อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวน Ek is eintlik van plan om 'n ring te koop. อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพ Ek is eintlik van plan om 'n rol film te koop. อันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อเค้ก Ek is eintlik van plan om 'n koek te koop. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวน Ek soek 'n juwelier om 'n ring te koop. ดิฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์ม Ek soek 'n fotowinkel om 'n rol film te koop. ดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้ก Ek soek 'n banketbakker om 'n koek te koop.